Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sallallahu alaihi wa sallam iz Hadisa, odnosno uh, komentar knjige al muqida od, uh, od imama Vehebija, uh, došli smo do, do redu broja 23 koji govori adabu muhaddis, adabi muhaddisa, adabi ponašanja, ophođenja. Pa kaže u narednom, znači čitat u narodskom na prevodi, kaže tashihu nijeti min talibil ilmi muta'ajid. Popravljanje nijeta od talibul ima, ono koje traži rijesko znanje je obavezno. Famen talibul hadite li mukatharati ili mufaharati au li, au li jervije au li jetenavele e, vadaif evo yusna alihi wa ala ma'rifatihi kad Jer kaže onaj koji traži hadis, ovdje kakav traži hadis, znači traži širijesko znanje naroda. Kaže li mu kaferet, li mu fahreti, kako bi li mu i kako bi postao kako postao bogat. Mu fahre, kako bi se ponosio time, dičio pred ljudima. Evo li jervije, ili kako bi prenosio ili u navile vadajf eh, kako bi obnašao određene funkcije vazif ali jutna alihi hvala Mareku kako bi ga ljudi hvalili i spominjali i bio, kako bi bio poznat fakad hasir kaže on je izgubio, on je propao zbog tog se ne traži hadis, zbog tog se ne traži znanje Vojn talebehu lillahi, walil ameli bihi. Ako ga kaže, traži radi Allaha Đelšanu i kako bi radio, živio po njemu, walil kurbeti bi kesreti salati ala nebi sallallahu alaihi sallam i kaže lil kurbeti i radi toga što ono kurbe, što to ibadet, e, e, time se približava Allah Žešanu, sa mnoštvom donošenja salavata na poslanika sallallahu alaihi sallam, vali nef'i nasi i kako bi okoristio ljude fekad faz, on je onaj koji, koji će e, uspjeti, koji je pobjedio, koji će dobiti nagradu naravno na ahiretu. Znači ovdje je nju spojeno ovdje, ona koji traži radi Allah Želešanhu, e, da bi radio po tome što nauči, e, kako bi činio i badet, s time su salavata poslanika sallallahu alaihi sallam, i kako bi okoristio druge ljude To je ono što se, jel, ako neko rekao dobro što znači iskreni, iskreni nitra da lažeš anu znači, znači da, da otkloniš, kao kažem mama, da otkloniš džahad od sebe, sebi znanje, da radiš po tom znanju i da preneseš to drugima. To znači iskreni Znači da, da otkloniš džahad od sebe, znači povećaš znanje, da bi radio po tom znanju i da bi prenio drugim ljudima. O kaneti nije tu memzuđe bil emrin ne hukum Kaže, ako mu nije pomiješan s ovim dvome. Ima jednog i drugog, prvog i drugog. Kaže, propis je shodno čega više ima. Dalje kaže, وَإِنْ كَانَ تَلَبَهُ لِفَرْتِلْ محبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثير ما هذا كثيرا ما يعتري طلبة الألوم كاف لعل نية أن يرزقها الله بعد كاف كتاجي كتاجي حديث كتاجي حديث كتاجي زنانية شريعة لفرط المحبة فيه ذاته شتو كونو ولي شتو كونو ولي حديث Kaže, ma katni nazare anil eđr, van, van beni adim. A da ne obraća pažnju na tu nagradu zbog toga, to da lažiš. Ni o tome šta će ljudi reći o tome, šta će on imati. Znači, ne traži dunjalka od ljudi. Niti nagrad, ga pahali interes nagrad važan. u hada ketiran ma, a ovo se često dešava. Ja'teri talabetel olum. I to često dešava onim koji traži znanje, šarijesko znanje. Kaže, fele'alle nijete en jerzuqaha Allahu ba'd. Nadate se, kaže, da će Allah da će ga obskrbiti pravim, iskrenim nakon, poslu. I on se Da neko počne učiti neku nauku, šarijesko znanje iz nekog razloga, onako, pogrešno nijeta. A onda vremeno, kako izučava, kako uči, popravi mu se nije. A i obrnuto krene s iskrenim, iskrenom namjerom da djelađe šano da poveća znanje, da radi po tome, da ga prenese drugima a onda mu se promijeni nije u nešto drugo. Promijeni se nije da to radi radi dunjavka, radi vezife, radi posla, radi, radi natjecanja, radi toga, radi šuhreta, da bi ljudi upirali prstu da govorili o da i tome slično. Radi dunjavka, da bi živio tom, tom poslu, tom i ovdje zaista lijep tražimo vehebi način. Nada se da malo šanu, jel, da ga obskrbi nakon toga li, dobri nije toga. Dobro. U nastavku kaže وَاِدَنْ مَنْ طَلَبَ الْإِلْمَ لِلْآخِرَةِ كَسَاهُ اللَّهُ كَسَاهُ pardon, كَسَاهُ الْعِلْمُ خَشَةً لِلَّهِ Kaže ono ko traži znanje radi ahireta. kaže to, da to traženje, to traženje Allah Žešanu, znači te saho bučega, bučega obuče ga znanjem, znači Allah Žešanu dadni s tim znanjem da, da, da bude više bogobojan, da se boji Allah Žešanu. Vostekane otavada, i kaže vostekane otavada i postaje, postane znači osoba koja, koja je koja je skrušena, koja je jednostavna, e, koja, e, koja, znači, e, koja nije ohola. U moment ali dunja, znači to znanje, znanje mu znači dadne bogobojaznost, dadne mu smirenost, dadne mu poniznost, to plodova, znači ispravnog gnijeta. Znači od plodova ispravnog nije od traženju znanja, traženju hadisa, da rezultat bude takav. ومن طلب للدنيا tekebere bihi o tekesere o te, te, teđebere a onaj ko traži danje radi dunjaluka jer tekebere bi postaje ohol postane ohol sa njim o tekesere o teđebere teđebere znači postane nadmen tekesere znači uh, možete tumačiti tekesere znači uh, s time stječe dunjaličku dobiti od imetka Vozara e, bil muslimine ame i omalovažava muslimane uopćeno. Wa kane akibetu emrihi ila sifalin wa haqaretin. A završetak njegove stvari bude da, da bude na najnižim stepenima na poniženju. Možemo reći to može reći i na Dunjaluku i na Ahiretu. Ili samo, ili samo ovaj, na Dunjaluku, pa da poslije se pokaje, iskupi za svoje grijehe, pa da bude spašen na ahiretu, ili samo na, na ahiretu, a na dunjaluku prođe kao da je sve u redu. فليحتسب المحدث بحديثه رجاء دخول في قوله صلى الله عليه وسلم kaže muhadis bi trebao sa, sa hadisom, učenjem hadisa da se nada ili da dobije Allah Đelšanu, da se nada, da potpadne pod riječi Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u kojem je rekao poslanik u gradosnom hadisu, Nadar Allahu imra'an sami'a maqalati faba'aha thumma adaha ila men lem jesma'ha. Nadar Allahu uh, uh, znači uh, da Allah žano učini njegovo lice svijetlim i bijelim. Prosvijetlio mu Allah prosvijet, neka Allah prosvijetli lice, to su riječi sam sallallahu alejhi nadar Allah imre, neka Allah što ono prosvijetli lice čovjeka, semija me koji čuje, čuje moj govor, moju izreku, moj hadis, fevaaha, pa sačuva, zapamti taj hadis, tume edaha ila men lem jesma, a zatim prenese ga, prenese uh, moje, moje riječi, moj hadis, do onog ko, to nije čuo. poslani sam dobio ovdje da mu Allah prosvijetli, prosvijetli lico od imana, od vjere, od nura, znači. Onda u nastavku kaže wal jebdul nefsehu li li li lil talebetil ahjar. kaže la sijema idha tafarrada wa lam mal haremi o taghayyur zihn. kaže neka se kaže, neka ulaži truda, neka ulaži truda e, od sebe, znači, e, letalebetil ahjar, znači da, da, da se trudi, da izaberi, da traži, da uči ono što je najispravnije i najbolje od onog što uči. La sijema teferrede, tenija, kaže, pogotovo kaže, Pogotovo, znači da se čuva onog, ako se s nečim izdvojiti, sa onim što dođe, što uči, da se izdvoji u tome. Teferud. Teferud nije poželjan, osim ako istina, ovdje u hadisu. Kar je odem tenija mel heremi, bo neka se čuva toga da u, e, znači, e, da u starosti se, bavi ovdje traženjem znanja. Što je, starost, starost može biti problem da mu dođe da po pitanju promjene i uvacivanja nečeg što nije, što nije u redu, što nije ispravno kod hadisa. Od da se promijeni njegova pamet, da postane senila. وَلْيَعْهَدِ إِلَا أَهْلِهِ وَإِحْوَانِهِ حَالَ سِحَتِهِ I neka se osloni na to, znači na svoju porodicu, na svoje braće, na svoju uh, braću, uh, stanje svoga zdravlja, da im kaže da im kaže ennekum meta rejtumuni te gajertu femneuni min rivaje. Da im vi kada vidite da sam se ja promijenio, vi me spriječite od prenošenja hadisa. Dalje od nas kaže, u mente gajire bi suje hifzin, volehu je hadis ma'dude, kad etkane rivajeteha, Fela bese bi hadithi, hadithi biha zemene tagajurihi. Kaže, uh, ko se promijeni, od muhadisa, znači ko se promijeni, postanimo loše pamćenje. A ne pronos, uh, leho je hadith ma dude, a, znači hadisa koji prenosi ima određen broj, uh, čiji rivajet, odnosno prenošenje ono što prenosi je doveo do savršenstva, znači pouzdano. Nema smetnje da to prenosi što je pouzdano, što je sigurno i za vrijeme kada se desila ta promjena kod njega. Vola besabi en juđize mervijati haleta Također nema smetnje da dozvoli da se, da se njegovi rivajati prenose i u stanju kad se promijenio, pa ine mat madbutetu mate Jer kaže, jer ono što je on zabilježio je pouzdano, provjereno, uh, ma tagairat od onog što se, što se mijenja uh, wa huwa faqad wa'a ma ajaze jer je on shvatio ono što je dozvolio da se prenosi. Misli se ovdje na ono što prijetno što je rečeno, znači ono što je pouzano od njega što je čuvao Što je zapamtio, što je pouzano Kaže fa in ihtalata wa harifa imtuni'a min akhd al min Međutim, ako se desi konje ihtilat, a u stvari, u stvari poremećaj. Da mu se poremetlo pamćenje, vaharife, postane senilan. Treba ga spriječiti od uzimanja, uh, uzimanja i džazije od njega, dozvoli da se prenesu njegovi rivajeti. Kaže, ma minel edebi en, uh, en la juhadite me avođude men huwa eula minhu. Voli sinnihi, vojitqanihi, od edeba je to, kaže, da ne prenosi, da ne priča hadise, ne govori hadise u prisustvu, men, u prisustvu ono koje preči od njega zbog e, toga što je, e, zbog toga što je stariji ili što je pouzdaniji, precizniji u onome što prenosi. وَاَلَا يُحَدِّتَ بِشَيْءٍ يَرْوِيهِ غَيْرُهُ jer مِنْهُ I da ne, da ne prenosi nešto, nešto što je onaj koji je, e, koji preči od njeg, što prenosi onaj koji je, koji je jači i preći od njeg, pouzdaniji od njeg u hadisu. je gušel i da ne obmanjuje početnike u traženju znanja. Bel je dullehum alel muhim fedinu nasiha, nego ih, nego navede i usmjeri na ono što je bitno, od stvari koje se učuje vjeri, jer je vjera nasihat. Ovdje ćemo ovdje neke stvari preskočiti, da bi došli do kraja, jer ima neke stvari koje, ovaj, koje su važne za ono doba, kada je pisao imam Vehebi, a sada nisu bitne, pa ćemo ovdje spomenuti još jednu, dvije, tri rečenice i završiti sa ovom oblaš. Kaže, je ene maliken rahimehullah kane jaktesilu li tahdih ojete behak. Kaže, se da je malik rahimehullah. Da bi se, da bi uzeo gusul kada bi prenosio, kada bi došlo na halke hadise, prenosio hadis ojete behar, i na jete behar, je pusti onaj miri, zapali, kaže ojete taj i namiriše se. Ojedbe thijabehul hasene i obuče na, znači, najljepšu svoju odjeću. Ojelzemul vekar o sekine i nastoje da izgleda u dostojanstvenom izgledu i vrijednom poštovanja. Kaže, ojezburu men u sautehu i ukorio bi svakog onog ko podigne glas, znači podigne glas kada on priča o hadisu, kada spominje riječ poslanika sa to je sve ukazujući na na, znači, time da se iskazuje poštovanje i veličanje e, govora Allahu poslanika sallallahu da se digne na stepen kojim mu doliko kojem priliči. Vojuretilu hadis. I kaže, e, spominjao bi, učili bi hadis kao tertil, kao što se uči Kur'an. Danas imamo tu praksu poznatu, e, ako ste možda slušali nekad neke snimke da pred, učenim ljudima, pred kad se tumače neki e, metnovi šarijetski tekstovi, da dođe učenik ili onaj komu čita, da čita u obliku tertila, kao Kur'ana. Ne znam se ima prigoda Pa dođe malo neobično. I to će li to sunet, ili tako treba, ili ne treba i tako dalje. Znači nije to Kur'an, čita hadis, čita knjigu. Ili čita hadise u obliku tertila. Ono uljepšava glas, na lijep način čita. Kao da, kao da uči Kur'an. Ne ponaša učenje Kur'ana, nego na lijep, način. Tertil, to znači e, sa lijepim uljepšavanjem, uljepšavanjem glasa, sa, da se polako uči, da se razumije sve što se izgovori uči. To je tražima Malik, da se na takav način čita i prenosi ili, ili zapisuje, ili kad činio imla, diktirao njima hadis pa ćemo da preskočiti pa dalje, kaže, voli je šteni brivajatelj muški la, la tahminu kulubul ame. Fa in reva zalike fel je kun fi međalise, fe međalise hasa. Međalise Kaže, treba se kloniti, muhadi se treba kloniti riva, rivajeta, uh, rivajeta, znači hadisa, predaja u kojem ima problem. Problem čega? Razumijevanje Kaže, mima la e, tahmiluhu e, kulubul ameti. Ono što ne mogu srca običnih ljudi podnijeti. Recimo primjera da, da kažem, da neko sad ode, da, e, da držiš hutbu i da pročiš hutbu ljudima koji, polovina ljudi, Allah zna da li klanja uopšte ovaj, redom, možda su na džumu došli i sad ti kažeš njima, priđaš u hadisu kako je Allah Đelešanu, inna Allaha halaka Ademe ala sureti. Allah Đelešanu stvorio Adema po svom liku. Spomenut ću hadis mutefekon, to je mutefekon, ali hadis Buhara je muslim, ne ima lagana, znači najvredosonije što ima. Allah stvorio Adema po svom liku. Adem je bio toliko, toliko dug, 60 stopa, tako 60 laktova, 60 stopa, a to znači oko 30 metara bio visok. A se njegov halp smanjivao sve, a tako Ali, i ljudi će u džendetu tako biti. Na tom uzrastu imat će 33 godine, tako dalje. Ti sad spominješ, taj hadis spominješ, opisuješ njim, jel? Tako Allah Žešanu stvorio Adema. I onda još možda sam još onaj, onaj, ajet, onaj, one fahtu fihim je ruhi, udahnuo sam njega od moje duše. Wa jahrumu alejhi rivajetu, e, rivajetu ili mevdu i zabranjeno da prenosi rivajete mevdu izmišljenih hadisa, bo rivajete matruh i jako slabih hadisa, bunker hadisa matruh, odbačeni. Illa en ju nebiha li nasi li jahderuhu, osim da, da, da upozori ljude da, se, da znaju za te, za te izmišljene jako slabih hadise kako bi se njih čuvali. A onda nam dolazi ovdje poglavlje poglavlje e, Fika. Fika, što znači e, pouzdana osoba, adila, temam dabt. I onda će spomenuti ovdje, nabrojaće, e, na dehevi nabrojaće ovdje, u tabekama, u hufaz, hafize, odnosno sirke od ovog umeta od ravija, nabrojaće od ashaba, tabina i tako dalje, po imenima, poimenično, ovaj, poznate u raznim, kategorijama ravija koji su spomenuti, a to ćemo ostaviti za sljedeći put jer to je malo posebno s vama.